Hora, goizberri saioko gomita, egun dugu Henri Osafren, Henri Osafren, txortzez uh, eh, bankarra hori egarazin uh, eh, bizi, eta zendako gomita hori, Henri gomitatua izan baitzira, eta legazpirat, elduden aste ondarian, omenduak izan entziste. Eh, nola jakin duzu, izan entzela omenaldi hori, eta jakin duzu laik zer pentsatu zu? Ba, sen <laughs> imendio kandot, bat zirela maizizutanak. <laughs> Omen aldea, eza? Zendako zibe hori nuke Ba, gubano gehiago merisitu dutena badera, gubano nek ez hau induzten agamiketa gitzuliak eta. Ola, ba, onartu du. <laughs> onartu zi, haizan ziste prestatzen egun hori, eh? Ba, Le, antolatzei Puska bat, entuko bizperu biltzare, eta... Zautzen duzu, Laura, eta zo. Ez. Zautzen denak gehienik amiketen sortia da. Ekin entego bizpailu biltzara eta ala. Ez duzu iduri placer eh, duzula egun urtan parte hartzea, eta omen goa izaitiaz? Ba, ez sobera, placer izaitan oza joaitea, denak zauzentu kasei jendek, angoak. Anitzak zauzentu. Bala, bo, ez ginen horren behar, eta, bueno, onartzen dugu, eh? <laughs> Hala, behaz, erran dugu, ez zira bakarrik, beste bian nahi ekin omenduak zira, omenduak zira, zain dira beste biak eta nun bizi dira, bai? Gezan, uh, eh, arrango itzen bizi dena, gezan edo grazien, nahi Jean-Louis Donazarekoa, hala, iruak. Bon, behaz, uh, okasunia, piskat, uh, eh, kondatzeko zuena, behaz, uh, zuek eh, banka oian txurokoak, jaurkikoak ze familia zinezten? Gu baginen uh, eh, amabi aurride, zorzi mutiko eta launeska, eta gero handitu girela zerbait egin behar baitzen, jaurkian ez ginen nara biziko, <laughs> elkardia inginuen. <laughs> Zintzinuten denako katu, bale, jaurkian ez. Gero, zorzian nahi zazpi joan gira amiketa. Lehenik, iruarena, grazian iruarena nahi da, ez da zaharrena. Lan emezortzi urtetan joan zen. Not? Kaliforniara. Kalifornia los baños tre izizien gure kusieta, gure kusia garzein baitziren, ardi nausiek, ardi ebazuzten. Ege uh, eh, paperrak, emigratzeko. Eta bera egirzen uh, eh, saria, ez bai genuen gok. Abionan patzeko txekia dena egirzen, eta gero lanetek behar genuen hori patu, alainan txusen da. Zuma demora lan egin behar dena patzeko? Ba, pepre sartzen da, urte bat, eh? Pieiak eta hango arropak eta ofiak eta denak erosten dira. Urbil urte bat, eh, ez arrasuna. Ordeon, grazia inkusi zinuten joaiten, zik etxan zinezten, no, no? Kompritzen zinuten, nola tabian zen, eta bai, bai. zein zuenan zer, eh? Bai. Bon, jadanek, uh, eh, gura eta amiketanek hona zen, Eta berak erraiten zaukon, nahi hau zila, amik eta joan geniten, kontrandan hartzietzen maite. Kontrabanda baino, Obe amiketa joitea, lazion, eh? Eta beldurtia zen, ez zin nahi kontranan hartzea. Nahi hau diat, eskugein puskaten deniteko, joan zisten amiketa, urte bat zuen dago, berak alein hau Bon, grazi joan zen lehenik, emez urzi urtetan, gezen joan zen urrian, ondoko mas joan eta ondoko urrian Joanes urtea dezirua joan ziren. Joanes, Jean-Pierre Zaharena, Joanes Biarena, gizan iruarena, baren lehen joana. lehen uh, eh, iruak uh, eh, urte bat darne? Urte bat ez. Eta gero urte bat emurian Jean-Louis joan zen, uare mehetz urte bat gabe. Gero joan zen uh, Bosgarena, Dominik, Domingo. Eta gero ni garena. Nidon zan berantxo, oita bat urte bete, anaia zaharra nahi dintzela egitxeat, eiten laguntzeko, ordeon nidon zan berzen, noite berzin etxen, nintzen etxeko hartzaina. Zu joan nahi zin ikusten zinitu laik, aneak eh, partitzen adat, emaiten zauzun ere gogoa joitea, ala pena zinin ikustea anaiak, eh, anaiak etxe usten zutela? Ba, ba, hori pentsatzen ginen, agian gure joan gitu batez hemen dek hitu ardeo, zerbaiten iteko nahapet. Egan duzu aitak uh, eh, hamak eh, amak zertzion? Ba, ama, ba, idekia zen ama, eh? Utsegitu beti goxon, katera alako zin. Nahapet joan bargin nuen, eta Parisa joitako zinekin frantzesik ekasik. Beti, hola delegatu gira, Kalifornia denak. O zu, ze urtetan joan zinen? Ni joan ez, eh, irudointa batean, oita bat urtetan, eta jeniz erretetan irudointa bors urtetan, artean hor joan jinka. Hala, bekonda zaukuzu, eh, partitze hori, e, partitzaren egunaz, horretzen zira, abiona hartziaz, lehen aldiko, eta bai. nola bizitzen hori guzia. Ba, partitun zen, mentsa bazen alegera, arrunt alegera, ba, ba, arrunt Eta abionan, bueno, xantza nuen, anaia amigetan egona joanes hemen bakantzetan, gilea joan zen, eta nire lemiziko aldean arekin. Ah, ah egiso zen. zen. <laughs> Nire bezala otxo semanan, iduri, en iduri zen bide batzakil arek. <laughs> eta, jo, jo, abion esatu abel launak inakintien. Ba, ba, zin, ez den, eh, eskaldun handana, eta diertan, eh, basuana. Bai, Hola, eta gero. Eta gero, noat, jaten luta, zu, no joan zinen? No, no, nixan zaukandot. Berze, borsa nahiak xuntxun ardekan paioetan ziren. Baina nik, uh, anaiak grazien amikan otiezen. Eta soan berskoa jautxia laneat. Etzen arzen gio. Ordeon, egun pare bat pastenen, gezanekin soan berskoa. Arribala, ne? Eh? Gero berarek ere manen lehen ardekan poat etxekin bidea. Baina, arri badan, bi egun pasatu neten San Francisco. Etzen ona, eh? Ze, etzen ona, zendako? Etzen ona, zen da San Francisco zautu nituen ahimertz eskualdun, denak angoixuan, angotiak, tan, egardik anpoion behar. Horiz, orteko zen ez <laughs> E, ekin laketzen hasia eta horra, eta hiriko bizia, fein behin bizia, ba, du doidoia jastatzen asten hor, eta kanpora joan behar gana behita, nola, eta San Franciscotik uh, urrun joan Ez urrun ez, banan bakarik egoiteko, ez ez da urrun ez, San zer da, boren pare bat. Bakarik zinen edo nola zinen, hartzein? Hartzein bakarik goiten ginen, eh? Nunat ziren uh, traskilak, ardimostia dira traskilak. Ordean biltzen ziren, elgaren launtzeko, Eta paizionea, ardien erditzea da hori, ardien erditzena eba oso laun bat, hori ongoixo da, bezan ez bakarrik zira. Hori da, amiketan gazteaten dago trulei gaundiena, uko jurtzetan bakarrik izaitea. Zuek hori bizi izan duzu, erditzea da, eta lan erresa da arrun, balan bakarrik zira, pentsatzen, zuela launa faltak, Euskal Herrian enun baitirare, zuela launa faltak bakarrik, Eta frangotan eh, hori urtetan joan hazi hemen utziatu zu amasei amazazpi emez neska poli bat zoberdin <laughs> eta ezpentsatzen eta hola. <laughs> Eta izira zure buru hori batzutan eh, izinen behin zaiten dut hemen nik zendako unadieniz? Ba ez ez, ez ez, bak zendako unadieniz ez dut behin epentsatu, baina eh, lau bortzurtean dago joan nahi behinen, amintza alazen. Bon, agian muntza zirela, eta gero jinen zala bat. Eta lehen biziko urtea biziki luzia zen, egunak luziak baizo, horrenak ere luziak. Urte bat joan zelaik, to, jadanik urte bat joan dok. Ah. Berzi no. irula urte jointok eta gero joainok gena eskolarera. Egun luzia frango, eta horrenak ere bai luziak, eh? Hmm. Banan, urte pasatu zen duen, to, joan dok. Hmm. <laughs> Ordean, eh, nola pasten zinitun egunak pentsaketan, eta hola eh, zagit, iskiratzen, eh, bertsutan? Ah, bon, bon, Nik kanti emaiten nuen, betu bakarrena kasiak, kantika gaba nuen, harmonika puxka bat, eta otoizak, anitze egiten nuen, beti harre soriozak elanek, eta hola, hola espazten ginen demora, gero ardietako itzulea egiten ginen guztiz, Eta gero goizetan ardiak bildu barrienten udan beti behatzionetako honetako korlera, behatzi amarrontako. atxalako sei hona gartzitzen deusiteko. Fitsik. Askaria prestatzen genen gustura, arruz eta zingar eta patata fritatu eta denetaik. Eta maian gainean zartzen nuen, pinta eta erdixiko xakoa bete, bete, bete. Dentzen maitik izen ura ustortia. <laughs> Ua, sistu za zerti, eh? Da gero, Kaliforniako hano askar arte gaitzen. Gero, pixka txutun lia, arzen nintzen, baxo ta kantu, kantu murmurikatean. atean. Ta ene, sakura pancho. Izen pancho zuen. Zubazela. Ah, Zizen bolita? Mm Ez panzo, ez panxo. <laughs> Eta, enekin baten kantuz hartzen zen, ene kukau zan azpien. Jakurra nik kantu zaurra, uuuu, ene zera, nire zala iteko. da? Ja, ze gauza bolita hori. Ah, hori gaitzeko kompainia zinien ere Shakurra xorro hori. Baitu Shakur beltsa bolita, arren beltsa. Maite, gara izan. Eta ardura egiari pentsatzen, bazinak hilaik eman ez zauztak Oian txoroko bestak zirela eta zuhan kokatia desertuan. Eta... Pentsatzen zin nima uno gehiago, jez? Ba, hori, hori, ez da, ez da dudaike. Ez da dudaike, bersan dugu hori maitean dituen. De, dena dantzata kantu eta bai zen, lantzan. Hori, pentsatzen gintuen, manan, ba, utziko, te hau bizpairu iruz pala urtean nago, eta gero atxemaiti, hau, hola pentsatzen ez, Da, hori zinin behaz uh, ilaia, elburia, lau pa ba, bost urtean burian gila ditia, eta egin alizan zinuen, ditzinen bost urtean burian? Bai, bon, gehienek alatuko, eh, ideia joitian gehienek aladugu da. Ni dinen zan, uh, bors urten burian, ofitexote. Akziante horukanen nilako bat, ama inainako nagutxe sate framendu bat, no, nintzala. ukan baitzinen bideko istripu ikaragarria, oita bost edo? Bai, banan joan ginen gileat. Uda pasto ginen bakantzetan eta gilea joan. Eta gilea joite hori, partitzen bezain egresa, la... Bai, bueno, ordeon bat egizu nuatza zen. En zan arzen gehiago, eh? Txino nintzen Jo zan, uh, beste bizpeiru urte, egin behar dituela. Eta hiru urte murian, uh, eh, jau eta mar urte, hik bai gero aiburu plantatu beharro, gadina bauk, bauk. Entxeu bat egin. Ola pastu zen dien nintzen, eta ni behar nuen atxe nuen, eta gero jarekin joan gileat. Eh, Emaztiarik inoen, eh, Delako hira arrazako baita, eh? <laughs> entzulek dela jakinen dute. Eta, ekinan, eh, kusten ziluten elgar, noiztenka? Bai, bakan, eh? Arrun bakan, eh? Bueno, ardikan poan zaldaik, uh, grazien samasko maitzen utua baitzen. Ba, urtean biletan edo biletan jenen zen itxule bat. Hola, no, no, ikusten geneena bakarrik, kanperoa, ditzen zen hastean behin. Eta, kanperoa zen, ze janariatek egzen zuna? Ja, janari eta behar gintuenak. Hori dira, daitzen dira kanpero. Bezan bakarrik, gara. Gero, bat dira beti arzain launak, horren bat bida aimer bat zure kurri, joa baitzira, hastie bauzuta. Joa ginen, eh? Berdin, elgarrekin afeiteat joan ginen, eta... Bai goreteko bilan sabano burru no Adin ba, ba. ba. Gioko xon afeiteko elgarekin, ta. Ba, ba, Izan aldo eta launako la. Ara, eta guai, han bizi diren uh, eskoldunek, eh, ez dute zautzen eh, gehiago, zuek bizi izan zinutena, uh, ez da gehiago hartza, eta zik bezala bizi izan denik. Ez, eh, bueno, bak, kasu maiz, dozu kasik ez, banan badira aniz gure adinekoak, arzainek ek badakite berri. Aniz handiren gure adineko jendeak, denak, denak arzain joite maginen, ek badakite arzain goan berri. Banan badu aniz urte guai, etxira libro joite arletetek, etxire migratzen al. Eta joiten badira ere, ez dira arzain joiten, joiten era eskontzaz, eta herrian lanean astean, ez arzain zan. Ba, razo, beraz, igande untako la berriz eh, diteko, astapenean erten eh, zinuena, edulido, edo kasik bortxason hartu duzula. Domen <laughs> aldi hori. Ala da, ala? Ba, ez du bortxason hartzen, baina, ba, kasik nahi izain nuen berzen norbaiti inbazuten. Ah, ba, beste batzuk zu behinu gehiago mehizi zutela erten zinitzen dako hori... Zuke eh, mehizi duzu ez? Ba, ez da get. Mentuaz ni baino gehiago arzen egon dienak edo. Ni izan zainan itzegun, eh? Ene anai ezaharrenak denak egon dira, borsei zazpi zozi urtetan, no? baina nik uh, suerte eukan dut, berze nahiak joan abaitzien txinuat edo San Franciscoat, eta hor dion erran date, anri hau iunat, zozei idazeko gehiago eta hor denbora galtzen ari. Hortako denbora laburra hoen, honek azain. Ola erran nahi baitu, bana beste egin duela bospesei urte seian egin baina beste bostu zei urte, baina nik gutio. Igandian alerariko zira kantu zen, eta zuka, dera nozu bizik baitio kantua. Kantu bateko kaiten alto, berroi bertsu, denak bazkik zu gogoz? Nahi, agian bidean ere aiko gira. Agian, agian. Usaian azen gira pixka. Atakoan gero gila eta gara pixka dakitia banan. Bidean ere agian aiko gira pixka kantuz. Bazan <laughs> no, Ongi da, be, desiratzen dauzut, egun goxo baten pasatzea, zure bi janaiekin eta behaz, han izain diren beste, dende guziekin, mil esker, agi? Bai, zuri, mil zuri.